السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى بعد أحمدك الله سبحانه وتعالى كذلك وهم بسالنا سلامكم كم صلى الله عليه وسلم nakusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kufundisha hukumu mbalimbali zinazohusu dini yetu katika kitabu cha Afsal Muktasarat jana <clears throat> tulikuwa tumeingia katika vitu ambavyo vinavyoharibu funga mtu anapokuwa amefunga akafanya moja katika hivyo vitu funga yake inakuwa inaharibika kasema wa man ila jaufihi au mutawafin fi jasadihi mwenye yaani, kuingiza katika matumbo yake au sehemu ambayo yuko wazi katika mwili wake kadimaghin kama ile sehemu ambayo anakaa ubongo wa halkin nako shay'an chochote min ayi mawdhi'in kan kupitia sehemu yoyote ile katika mwili ghaira ihlalihi isiyokuwa matokeo ya mkojo wake au taa muqamatan ba'da wusuliha ila famihi au akameza makuwa baada ya kufika tumboni wake au istaqaa faqaa au akajisafisha safika au istamna au uh, akafanya kunyeto akafanya kitendo cha kutaka kutoka manii yakatoka au bashara duna alfarji fa amna mkutano mwanamke sehemu isiyokuwa ya utupu akatokwa na mani au amdha au akatokwa na madhi au karara nadhara fa amna au akakariri kutazama kutoka na manii au na wal iftara au akanuia kusturu au hajama au amefanya kitendo cha hijama kwa mwingine au istajama au akafanyiwa yeye kitendo cha hijama amidan kukusudia muftaran aliyakuwa na khiari dhakiran lisaumihi aliyakuwa nakumbuka funga yake afara amifungua la in fakkara fa anzara sio akifikiria akatoa mani au dakala ma madmabatin au dakala ma madmabatin au istinshakin halqahu au yakaingia maji ya kusukutua au yale ya kupandisha kuana kuyatoa kwenye koo yake walau balagha na lau akifanya mubalagha au zada ala thalathin au akazidisha zaidi ya tatu naam بسم الله الرحمن الرحيم قال لعلها محمد بن بدر الدين بن ملبان رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا الى عمر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفاره مطلقا ويعز رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت نعم هكذا جاء في نسخته إيه؟ بن يعني ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونهوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة بس ولا كفارة عليها فقط طيب طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبك ونهوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان ونسيان وجهل وعليها القضاء ومن جامع برمضان na كفانيا kufanya uh, رمضان نهارا ndoa بلا عذر mchana bila ya udhuru wa kuzidiwa na matamanio kufanya kitendo cha ndoa kama jama bi ramadhana mwenye kufanya kitendo cha ndoa ramadhani fanya kitendo cha ndoa ramadhani naharan mchana bila ya udhuru shabakin bila ya udhuru wa kuzidiwa na matamanio ya kitendo cha ndoa wanatoa na mfano wake wanahwihi na mfano wake fa alayhi alqada wal kafaratu mutlaqan ni juu yake kulipa na kafara mutlaqan fa alayhi alqada wal kafaratu mutlaqan ni juu yake kulipa na kafara mutlaqan wa man jama na mwenye kufanya tendo la ndoa eh يعني مقصود الجماع إدخال الحشفة في الفرج وإن لم يمكن إدخال الحشفة في الفرج وإن لم ينزل إدخال الحشفة في الفرج وإن لم ينزل إدخال الحشفة في الفرج وإن لم ينزل yani mwenye kufanya kitendo cha ndoa yani mwenye kuingiza kichwa chake cha uume kwenye farji hata kama asoi manii yani kile kitendo cha kuingiza tu kichwa cha uume wake kwenye uh, uchi khalas itakuwa ameshafanya tendo la ndoa hata kama hajatoa mali bi ramadhan bi ramadhan mwezi wa ramadhani yani hicho kitendo anakifanya mwezi wa ramadhani usiku au mchana la nahara akafanya hivyo mchana anafanya hivyo mchana oktob سواء كان صائما سواء كان صائما سواء كان صائما أو كان ممن يلزمه الإمساك سواء كان صائما أو كان ممن يلزمه الإمساك سواء كان صائما أو كان ممن يلزمه الإمساك سواء كان صائما او كان ممن يلزمه الامساك sawa sawa alikuwa amefunga toka alfajiri akafanya kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani au alikuwa katika wale wanaowajibikiwa na kujizuia na watu ambao tuliwataja kwamba wao wanawajibikiwa kujizuia na vile ambavyo wanajizuia wengine toka asubuhi tukasema mfano mtu alikuwa safarini na safarini mtu aruhusiwa kufungua akawa mwenye kufungua akafika kwenye mji wake mchana ule ule ndani ya mwezi wa Ramadhani huyu pia akifanya tendo la ndoa naye anaingia katika hiyo hukumu ambayo tukaieleza Tunaelewana? Na huyu anaingia katika hukumu ambayo hapa tutaeleza. Kwa sawa alikuwa amefunga toka alfajiri au wale ambao wanawajibikiwa kujizuia katikati ya mchana. Kwa mwenye kufanya tendo la ndoa Ramadhani mchana. Hii taabir ni taabir dakiki sana. Kwa sababu anasema bi Ramadhan naharan ndani ya mwezi wa Ramadhani mchana bimaana ya ujamaa fi qada'i ramadhana fi ghairi ramadhana fala kafara bal yafsudu sum fakat alivyosema bi ramadhana nahara lau kama atafanya tendo la ndoa katika kulipa funga ya ramadhani katika mwezi usiokuwa ramadhani amna kafara bali funga yake ndio inaharibika pekee yake yani kama atakuwa amefanya hiki kitendo alikuwa anadaiwa huko katika mwezi wa Ramadhani akafanya hiki kitendo katika siku ambayo yeye alikuwa amelipa funga ya Ramadhani lakini katika mwezi mwingine usiokuwa Ramadhani hakuna kafara isipokuwa atalipa peke yake yani ile siku bado haitohesabiwa kwa hiyo atadaiwa siku nyingine kwa ajili ya kulipa ile siku ambayo yeye alikuwa ameamua kulipa alafu akafanya kitendo kwa kafara inawajibika wakati gani ndani ya mwezi wa Ramadhani tena mchana ndani ya mwezi wa Ramadhani tena mchana anasema bila udhuru shabatin bila ya udhuru wa shabat nini shabat shabat huwa ishtidadu shahwati liljimaa اشتداد الشهوة للجماع اشتداد الشهوة للجماع ishtidadu shahwati liljima ishtidadu shahwati liljima kuzidi kuzidi matamanio ya tendo la ndoa yani mtu yale matamanio yake yanakuwa juu ya tendo la ndoa asipofanya hivyo uh, inawezekana ile zakari yake ikapasuka asipofanya inawezekana hata zile ndugu zake zikapasuka hii inaitwa shab kwa asiyekuwa amefanya kitendo cha ndoa Ramadhani mchana bila ya udhuru huu wa shaba ikiwa na maana kama mtu atakuwa na udhuru namna kama hiyo akawa na hali namna kama hiyo akafanya tendo la ndoa ndani ya Ramadhani mchana hana kafara hana kafara isipokuwa funga yake ndio inakuwa inaharibika na ndio maana akasema bila udhuri shabakin bila ya udhuru wa kuzidiwa na matamanio kiasi ambacho hana tiba nyingine isipokuwa ni kufanya tendo la ndoa peke yake asipofanya hivyo habari zitakuwa zingine ukto wayushtaratu likayubaha aljimaa ويشترط لكي يباح الجماع ويشترط لكي يباح الجماع ويشترط لكي يباح الجماع لكي يباح الجماع ويشترط لكي يباح الجماع ويشترط لكي يباح الجماع اولا الا تندفع شهوته بغير الجماع ألا تندفع شهوته بغير الجماع ألا تندفع شهوته لغير الجماع ألا تندفع شهوته بغير الجماع yasizuilike matamanio yake kwa kitu kisichokuwa hiyo shati la kwanza yale yale yale yale matamanio yake yale yasizuilike kwa njia nyingine yote isipokuwa kwa nini kwa jimaya pekee yake hiyo shati la kwanza ili mtu uh, aruhusiwe kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani na isimlazimu kafara sharti la kwanza ni kwamba hayo matamanio yenyewe tuliyoeleza hayo yasizuilike isipokuwa kwa jimaa pekee yani kusiwe na njia nyingine mbaya isipokuwa ni jimaa pekee yake ashartu thani an yakhafa inshiqaka dhakarihi au unsayhi an yakhafa inshiqaka dhakarihi au unsayhi an yakhafa inshiqata dhakarihi au unthayaihi yani khafa inshiqata dhakarihi au unthayaihi yani khafa inshiqata dhakarihi au unthayaihi aogopee kupasuka zakari yake au mbegu zake ni akhafa nshikata zakari au uthayyi aogopee kupasuka zakari yake au ndugu zake yani hali asipofanya hivyo tu basi zakari yake itakuwa ni kupasuka au mbegu zake zitakuwa ni zenye kupasuka hayo masharti mawili yakishatimia ndio mtu ataruhusiwa kufanya tendo la ndoa ramadhani mchana kwa hiyo mwenye kufanya kitendo cha ndoa ramadhani mchana bila ya udhuru wa kuzidiwa na matamanio ya tendo la ndoa wanahuhi na mfano wake wanahuhi na mfano wa shaba uktub liman bihi maradun liman bihi maradun yantafi'u bil biljima'i liman bihi maradun yantafi'u bil biljima'i liman bihi maradun yantafi'u بالجماع لمن به مرض ينتفع بالجماع لمن به مرض ينتفع بالجماع hapa tumesema bila ya udhuru shabakin bila ya udhuru wa kuzidiwa na matamanio ya ndoa wanahu yani wa mfano wa shabak mfano wake upe limambihi maradhun kwa yule mwenye kuwa na ugonjwa yantafi'u bil jimai anapata manufaa kupata ndoa yani mwenye ugonjwa mwingine na huo ugonjwa wake huo atapata manufaa ikiwa atafanya tendo la nini tendo la ndoa huyu pia naye atakuwa anaingia kama vile mtu ambaye ana udhuru wa shabaka Kiona maana kwa hali ya kawaida mtu akafanya kitendo cha ndoa ndani ya Ramadhani mchana hukumu yake ndio inakuja fa alayhi alqada'u ni juu yake kulipa fa alayhi alqada'u juu yake kulipa yani ni lazima kulipa wal kafaratu na kafara mutlaqan mutlaqan اكتب سواء كان جاهلا او ناسيا او مخطئا سواء كان جاهلا او ناسيا au mukhtian sawa'an kana jahilan au nasiyan au mukhtian sawa'an kana jahilan au nasiyan au mukhtian ni juu yake kulipa na kafara sawa sawa amekuwa ni mjinga yani sawa sawa anafanya kitendo lakini yeye ni mjinga amejingika na hukumu kwamba akifanya hivyo itamlazimu kulipa au nasia au amfanya hivyo aliyakuwa amesahau au nasia au amfanya hivyo aliyakuwa amesahau au mukhti'a au amekosea au ni au amfanyaje amekosea hali yoyote itakapokuwa katika hizo hali tatu tulizoeleza itamlazimu kulipa na hakika itamlazimu kulipa na na kafara hii tofauti na kula na kunywa mtu akisahau kwenye kula na kunywa anaendelea na funga yake ama kwenye tendo la ndoa la hapana itamlazimu yani kama alikuwa amesahau alikuwa ni mjinga au alikuwa amekosea na alikuwa amekosea kwa nini kwa sababu yule bwana yule ambaye tulimsoma kwenye mtu al wa kutokea huko anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimeangamia nimeangamia mtume anauliza kwa nini umeangamia anasema bana nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhani mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelezea kafara bila ya kumuuliza ulifanya kwa makusudi ulisahau au ulikuwa umefanya nini la rataba alayhi alkafara mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelezea kafara kwa hiyo kuto kutaka istifsal bila kutaka upambanuzi kwenye sehemu ambayo inahitaji upambanuzi ni kuonyesha kwamba hicho kitu hakihitaji upambanuzi na kwa hali yoyote kuwa basi itambidi mtu afanye hicho tunachoambiwa kwa mtu anataka upambanuzi kwa yule bwana kwa hiyo pakatolewa simba kwamba hali yoyote ile ambayo mtu atafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani bila udhuru wa kuzidiwa na matamanio na mfano wake itamlazimu kwanza kulipa hiyo siku lakini vile vile itamlazimu kafara kwa hiyo kujisaulisha huko ukafanya hayo mambo mchana na madaka sio ni sawa hapana naingia ndani yake naingia ndani yake na wale wasema kwamba ah nilikuwa nimekosea kidogo tu tulikuwa karibu basi na mke wangu basi nikakosea la unaingia katika mfumo ثم قال ولا كفاره عليها مع العذر نحكون كفاره ومرامك عليها يعني على المراه ولا كفاره عليها يعني ولا كفاره على المراه نحكون كفاره ومرامك مع العذر pamoja na kuepo mwanamke حكون كفارة funga yake inaharibika lakini yeye hana kafara pamoja na kuwepo udhuru ka kama vile usingizi yani mwanamke alikuwa amelala basi mwanaume akaja akafanya yale mambo alikuwa mwanamke amelala kwa udhu kwa mwanamke unazingatiwa kwa mwanaume uzingatiwe au ikrahi au kulazimishwa mwanamke alikuwa hayuko hayuko hiari alikuwa hayuko tayari lakini mwanaume huko na nguvu yake amekuja akamlazimisha mkeo akafanya naye tendo la ndoa mchana wa zindani kwa mwanaume Sheikh Nuruku mstari wapi La kafara hii nuskha zenu ndio maana mimi nilimuuliza hiyo sababu uliposoma ikoje ndio kwa vizuri ndio maana nikasema watu waongezee wala kafara alaiha kama maneno yako andika andikeni wala kafara alaiha ma'a al-'udhri au yako chini خلاص basi kuna takdim na ta'khir tayib wala kafara alaiha na hakuna kafara juu ya mwanamke wala kafara alaiha na hakuna kafara juu ya mwanamke maala udhri pamoja na udhur maala udhri pamoja na udhur kanaumin kama vile usingizi mwanamke amelala mwanaume akaja kufanya kile kitendo uh, basi mwanamke hana kafara wa ikrahi na kulazimishwa tenzwa nguvu katenzwa nguvu mwanaume akaja kufanya tendo la tendo la ndoa na hii mwanamke mwanamke anakuwa hana kafara juu yake wanisiani na kusahau wanisiani na kusahau kama mwanamke alikuwa amesahau akafanywa kile kitendo pia hana kafara lakini mwanaume ana kafara kama atakuwa amesahau wajahli na ujinga mwanamke amejingika basi yeye hana kafara lakini mwanaume itamlazimu kafara kisha akasema wa alayhi alqadha'u na ni juu yake mwanamke kulipa uktub faqat wa alayhi alqadha'u faqat na ni juu yake kulipa peke yake wa alayhi alqadha'u faqat na ni juu yake kulipa peke yake ikiwa na maana kwamba mwanamke yeye itamlazimu kafara hali moja tu hali moja hali ya kiasi mwanamke itamlazimu kafara katika hali moja tu hali ya ikhtiari hali ya ikhtiari vipi Sikana mwanamume ametokea huko na kumwambia mke mkeo ah, kwamba leo bwana unajisikia sana kufanya kule mpango na mwanamke anasema hamna shida mimi niko kwenye hali ya ikhtiari kwenye hali ya ikhtiari kwa hiyo hata yeye mwenyewe anachagua na kuwa uh, ridhaa na kile kitu hali hiyo ukifanyia kitendo cha ndoa basi na mwanamke itamlazimu kafara tayib hapa alivyosema wa alaiha alqada'u faqat uktub bighairi khilafin na'lamuhu bighairi khilafin na'lamuhu bighairi khilafin na'lamuhu bighairi khilafin na'lamuhu bighayri khilafin na'lamuhu bila ya khilaf tunayojua yani kwenye swala kwamba mwanamke katika hizi hali hana kafara hakuna khilafu ambao tunaijua uktubu qalahu fil kashafi naqilan an sharhi qalahu fil kashafi naqilan an sharhi qalahu fil kashafi naqilan ani sharhi qala upeleka shar na akala nani shar haya maneno aliyosema bighairi khilafin na alamuhu ameyasema Sheikh Mansur al-Buhoti katika kashaf al-Qina al-Kashaf kashaf al-Qina ambayo ni sharh ya al-Iqna li talib al-intifa maneno Sheikh Mansur ameyasema huko lakini amesema huko aliyekuwa ameyanukuu na yani ani sheria aliyekuwa amenukuu kwenye kitabu kingine ambacho maarufu katika madhhabi kinaitwa sheria eh sheria al-kabir sheria al-kabir sheria al-kabir للمجد ابن تيميه المجد ابن تيميه amesherehesha al-muqni ibn qudama sheria al-muqni ibn qudama kwa hiyo ile sheria yake itaitwa shirkul kabir kwa hiyo katika shirkul kabir ndiko al majid ibn Taymiyyah amesema hayo maneno kwamba hakuna khilafu katika jambo hilo tunaoijua kisha Sheikh Mansur al-Buhud akamkua haya maneno na kuyaweka katika kashafu al-qina kashafu al-qina ambayo ni sheria ya al ikna li talib kitu gani ambacho amekifanya muallif oktob waqtasara al-matinu واقتصر الماتل على إيجاب الكفارة واقتصر الماتن على إيجاب الكفارة بالجماع فقط واقتصر الماتن على إيجاب الكفارة بالجماع فقط واقتصر الماتن على إيجاب الكفارة بالجماع فقط كما في الإقناع والمنتهى كما في الاقناع والمنتهى كما في الاقناع والمنتهى كما يقول katika الاقناع المنتهى كما يقول katika كتاب الاقناع المنتهى وهو المذهب وهو المذهب kwamba hakuna kitu kingine ambacho kinacholazimisha kafara isipokuwa uh, ni tendo la ndoa peke yake ndio maana tukasoma kutaswa na maji na akakupika mwandishi wa imani yani ibn balban akakupika ala ijab al kafara bil jima' faqat hiyo kuwajibisha kafara kwa tendo la ndoa peke yake kwa tendo la ndoa peke yake wako ambao walioingiza jambo lingine kama vile uh, wanawake wakisagana pia wameingiza katika hukumu kwamba nao pia itawalazimu kafara madhhab kwamba hakuna kinachowajibisha kafara isipokuwa kitu kimoja tu peke yake ambacho ni tendo la ndoa kafara yenyewe ni nini anasema wahia ay alkafara wahia na hiyo kafara wahia na hiyo kafara aitu kurakabatin ni kumwacha huru mtumwa aitu kurakabatin ni kumwacha huru mtumwa uktub la thamanuha na sio thamani yake la thamanuha na sio thamani yake yani mtu inabidi amwache mtumwa huru na si kutoa thamani ya mtumwa wa hiya aitu na hiyo kafara ni kumwacha mtumwa huru kumwacha mtumwa huru la thamanuha na si thamani yake fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini asipokuwa na mtumwa basi ni kufunga miezi miwili mfululizo mtumwa hata kama leo ulipokuwa watu watumwa hawana mtu akafanya kitendo anafunga miezi miwili mfululizo fasiyamu shahraini mutatabi'aini atafunga miezi miwili mfululizo fa illam yastata kama hawezi fa it'amu 60 miskina atalisha maskini 60 fa it'amu 60 miskina atalisha maskini 60 uktubu ala tartib ala الترتيب على الترتيب kwa taratibu yani haruhusiwi kukimbilia cha pili au cha tatu aliyekuwa vya kwanza na wewe ikiwa na maana kwamba mtu haruhusiwi kufunga miezi miwili mfululizo isipokuwa mpaka atipate mtumwa kumwacha huru kwa maana yake kwamba akiwa na mtumwa kumwacha huru hana namna inabidi tu mwache mtumwa huru hana sasa ndo atahamia kwenye kitu cha pili cha kufunga miezi miwili mfululizo kufunga miezi miwili mfululizo hawezi na kweli inaonekana hawezi ah madaktari wa Kiislamu mafika wakasema kwamba bwana kweli kutokana hali yako uwezi hapo atahamia na kulisha maskini chini kiwango gani kile kile ambacho tumetaja katika kafara ya nini hmm? kiwango cha kulisha maskini sio katika kafara kwa hiyo mtu siweza kufunga tumesema nalisha sio ha kiasi gani hmm muddu burdin au au nusu saa min ghairi muddu burdin au nusu saa min ghairihi tuandike tena kwa tumeshaandika kazi tukatanguliza kuona kwamba watu wanakumbuka na kwa hiyo atarisha uh, muddu burri muddu burri tunasema ni kiasi gani kwa uzani kwa mizani za kawaida ambazo leo tunazitumia kiasi gani gramu ngapi nasikiri na gramu kumi ambayo ni sawa sawa na gramu ngapi yani kwa jumla gramu mia tano na kumi eh? gramu mia tano na kumi kwani kwani Imam wewe kwani e, nusu kilo ni gramu ngapi gramu mia tano tunasema kwamba ni gramu mia tano eh, almuddi tukasema kwamba ni nusu kilo na gramu kumi kwa hiyo unafanya kilomita 5 unajumlisha na 10 mbona kwa na ngapi eh kilomita 5 na 10 nusu saa nusu ya saa tulisema ni kilo ngapi nusu yake yani hiyo gramu ya tano na 10 ukifanya mara 4 ndio swala kufanya mara 4 ndio swala kamili sawa hii eh. kwa hiyo kufanya mara nne sawasawa na nini kinachopatikana kilo mbili na gramu arobaini nusu yake kilo moja ha? kilo moja na eh, na gramu ishirini kwa hiyo kitu kingine ambacho kisichokuwa bora atatoa kilo moja na gramu ishirini kwa sawasawa kama atakuwa anatoa kila siku mpaka siku senzi zitimie jaa au kama atakusanya maskini wale sitini na kuwapa hicho kiwango kwa siku moja pia inajuzu anasema fa illam yajid saqatat na asipopata inaanguka kafara saqatat inaanguka ile kafara fa illam yajid saqatat kama hajapata kama hajapata chakulisha maskini sitini saqatat ile kafara inakuwa inaanguka uktub wala yalzamuhu in wajada ba'da dhalika wala yalzamuhu in wajada ba'da dhalika an yukhrij al-kaffara wala yalzamuhu in wajada ba'da dhalika an yukhrij al-kaffara wala yalzamuhu in wajada ba'da dhalika an yukhrija al-kaffara wala yalzamuhu in wajada ba'da dhalika an yukhrija kaffara wala yalzamuhu in wajada ba'da dhalika an yukhrija kaffara wala aimlazimu ikiwa atapata baada muda huo ambayo itakuwa inamlazimu yeye kutoa kafara kama atapata yani wakati alikuwa lakini baada ya ule muda kupita akaja kupata baadaye haimlazimu ikiwa atapata baada ya muda huo kutoa kafara yani muda ukishapita khalas inakuwa uh, inaanguka uktuma yali ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثه امور ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثه امور ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور الأمر الأول كفارة الوجه في نهار رمضان كفاره الوضع في نهار رمضان كفاره الوضع في نهار رمضان كفاره الوضع في نهار رمضان كفاره الوضع في نهار رمضان الامر الثاني كفاره الوضع في الحيض كفاره الوضع في الحيض كفاره الوضع fil haidhi kafaratu wad'i fil haidhi kafaratu wad'i fil haidhi wal amru thalith sadaqatul fitri wal amru thalith sadaqatul fitri sadaqatu al-fitri katika vitu ambavyo vinavyoanguka katika madhahab vitu ambavyo vinaanguka katika madhahab kwa mtu kushindwa yani pale na anapomwadhibikia akashindwa wa wayasutu bil ajz fil madhhab thalathatu umur inaanguka kwa kushindwa katika madhhab mitatu ni vitu vitatu mtu wakati anamwajibikia akishindwa halasi vinakuwa vinaanguka na mtu inakuwa hawajibishi tena na sheria jambo la kwanza ni kafara kwa watu wafie na hali ramadhani ni kafara ya kufanya tendo la ndoa katika mchana wa ramadhani bado tulikuwa tunaelezea sasa hivi mtu ikifikia hatua ya namna kama hiyo uh, ikawa pale mwajibikia akashindwa atashindwa kutekeleza ile kafara basi wakati hiyo kafara inakuwa ni yenye kuanguka na jambo la pili kafara kwa watu bila haidhi kafara ya kufanya tendo la ndoa aliyokuwa mwanamke yuko katika hedhi tulisema kwamba mwanamke anapokuwa katika hedhi ni haramu kufanya naye tendo la ndoa na kama itafikia hatua mtu akufanya naye tendo la ndoa basi yule mwanamume itamlazimu kafara ndio tulisema ni kiasi gani ya gramu nne na robo ambaye katika kitabu tulisema ni nini dinar dinar au au nisfu dinari moja au nusu yake watu hivi muraja au wewe yani katika vitu ambavyo inabidi mtu udhibiti ni hivyo yale ndio vitu ambavyo inabidi udhibiti yani wewe unasoma ili uonekane unasoma vitu vya kudhibiti sana ni hivyo yani unajua kwa mtu anapokuwa anafanya hivi kinachomwajibikia ni hivi yeye ndio maana kusoma yani vitu hivi wewe uvikalishe kichwani kwa hiyo jambo la pili ni pale mtu anapofanya kitendo cha ndoa na mwanamke aliyekuwa akiwa katika hedhi inamlazimu kafara bado tulisema ni dinari moja nusu yake na kama itakuwa wakati huo hana hiyo dinari moja nusu yake au thamani yake au thamani yake basi itakuwa uh, kafara wakati imeanguka na hatakuwa uh, analazimishwa na sheria kama atapata baada ya hapo jambo la tatu sadaqatul fitr sadaqatul fitr ni ile zaka ya fitr zakatul fitr wakati ule utoaji kama mtu anakuwa hana basi kama mtu anakuwa hana salat ah, sheria imkarifishi kutoa maadamu wakati huo hana wakatoa hana lakini ah, kama ana ah, chakula cha kumtosha na watu wake salat itakuwa si wajibu kutoa na kama hana kabisa basi itamlazimu yeye apewe kwa hivi vitu vitatu vinakuwa ni vyenye kumbuka katika madhahab wakati mtu anawajibikiwa vitu vingine haviwajibikiwa sasa tutasema kama na zaka ya kawaida la zaka ya kawaida ile haijimwajibiki mtu ni kama haya kama haya lakini wakati ule wa kuwajibikiwa upo na kile kitu kipo alafu akafanya uzembe atadaiwa atamiki kwa baada ya miaka 20 atadaiwa atamkiwa baada ya miaka 20 kadhalika hata swala umefanya uzembe siku moja kwa kupita hiyo ni deni book kuna kama baada ya miaka 50 vinavyoanguka hivyo vitu vitano yani mtu amewajibikiwa navyo alafu ikawa mtu ameshindwa ameshindwa kutekeleza ni hivyo vitatu zaidi ya hivyo vitu vingine nguki vitu vingine havianguki ah. Ah, hapa kafara ya mwanamke katika hedhi nasema ni dinari moja au nusu saa hili na moja unusu kwamba kwa pesa zetu tukamilishe kama na shilingi ngapi, sababu hizi dinari na dirham hupatwa. Kamshasema pale gramu gramu ngapi alichosema Sufiani, umesikia alichosema? Anasema gramu ngapi? <laughs> Eh? gramu ngapi? anasema gramu ngapi Sufyani mkubushi amesema gramu ngapi anasema ngapi eh gramu 4 na robo kwa hiyo gramu 4 na robo ya dhahabu gramu 4 na robo ya ya dhahabu sasa mtu ikisikia ile siku akafanya tendo la ndoa na mkewe ile siku ambayo amefanya tendo la ndoa na mkewe inabidi aulize kwa masonara hiyo siku gramu moja ya dhahabu inauzwa shilingi ngapi akiambiwa sasa ndo afanye mara nne na robo jibu atakalolipata ndio kafara yake au nusu yake kwa mfano kama itakuwa hiyo siku gramu moja ya dhahabu itakuwa inauzwa laki moja kwa hiyo itakuwa sawasawa na laki nne na shingapi na elfu ishirini na tano kwa hiyo kafara ni laki nne na elfu ishirini na tano sawa e. au nusu yake ambayo sawasawa itakuwa na itakuwa laki mbili na elfu kumi na mbili na mia tano lakini mpaka ulize hiyo siku unafanya hiki kitendo dhahabu gramu moja ilikuwa inauzwa kiasi gani naam naam Sufian la maskini yani kafara hizo mara nyingi wanapewa wale ambao wanaohitajia tuko baada ya kafara kama ilivyokuwa uh, damu katika haji kama tutakapokuja lakini nao wanastahili maskini wa haram maskini wa haram kwa hiyo mara nyingi zikafara za wanakuwa wanastahili wale maskini mafukara naam Abu Said sasa swala lile la kukupa haiwezi kujibu kwa sababu kuna sheria zilizoacha kwa moja kwa kiasi ndio lazima afanye tahari fanye tahari muhimu aziswali ni swali deni kwenye shingo lake na ah ni ule muda yani mfano ilipokuwa eh, tendo la ndoa kwa zile siku za karibuni kwa zile siku za karibuni za karibuni rufani kuonekana kwamba hizo karibu na uh, ule muda ambao amefanya tendo la ndoa na mwanamke akiwa katika hedhi kwa hiyo basi zile siku zikipita kuonekana siku nyingi zimepita kalaka urfu ndio itakuja kwa hukumu naam hakika mtu alikuwa afanye hakika lakini sasa baadaye akapata mtoto fursa nayo lakini kawa hakufanya yani kwa uzembe mpaka yule mtu akafa hukumu yake la hakuna hakuna hukumu kwa sababu hakika yenyewe si wajibu hakika yenyewe si wajibu lakini ni sunna muakkada ambaye ni haki ya baba kwa mtoto wake na hii ndio sunna yani wewe ukisema wao ni mwana sunna kusema wao ni salafi ndio maana halisi ya kuwa salafi na mtu kuwa mwana sunna yani tunaposema kwamba mtu kuwa mwana sunna au kuwa salafi haya yaani si madai kwamba anakuwa katika mdomo ni vitendo ambavyo mtu anabidi afanye kwa pamoja na vitu vya namna kama hii na watu wanatatanguli katika vitu vya namna kama ya kisheria muone kwa sababu wewe unapokuwa kwanza mkeo anapokuwa mjamzito hata hospitali anakuambia ujiandae na kitu fulani fulani fulani kwa kama Muislamu unajua kwamba bwana katika sheria mimi kuna jambo la hakika unajiandaa mapema tena utapika katika mlango wa hakika anasema pale mtoto anapojifungua hata kwa kukopa inabidi ukope wala ubiktiradhi na lao kwa kukopa kopa kwa ajili ya hakika mtoto wako sasa unajua watu walikuwa mabakiri mwingine anafanya mabakiri mpaka katika hizo namna kama hiyo haifai namna hiyo haifai namna hiyo ni haki ya baba haki ya baba yani usunna wa jambo la hakika uko kwa baba hii ni haki ya baba kiendwa mwenye kutekeleza kwa tusifanye tasahul jamani tukiambiwa jambo fulani la sheria hii ndio dini yenyewe yani wewe unapoambiwa dini hii ndio maana ya dini unaposema kwamba bwana mimi mwana sunna hii ndio maana ya mtu kuwa mwana sunna unaposema kwamba bwana dalala ndio maana ya usalama sio kitu ambacho kinakuwa ni madai la inabidi wewe mtu uwe ni mtu wa vitendo kama kifa kabla hajafanya madamu kwa jambo la sunna ah, hatuwezi kusema kwamba inachukuliwa kitu katika mali yake na sababu ya kufunga matabiri na hiyo iko nje ya mwezi wa ramadhani hana kafara kama anayelipa ramadhani maadamu amelipa katika mwezi usiokuwa ramadhani hamna takataka kila funga yake inakuwa ni yenye kuharibika na Allahu alam wali ndio atasimamia katika yule mtoto Ah, wali wa yule mtoto خيرا ان شاء الله بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك